إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا حقيقة ونافكي ونمخدا mwenyezi mungu نحالي hali ni yeye ndiye na wanapoinuka kusali huinuka kwa unyong'onyo wanajionyesha kwa watu tu wala hawamdhukuru Mwenyezi Mungu ila kidogo tu. Mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai waman الله فلن تجد له سبيلا Wanayumba-yumba baina ya huku na huko. Huku hawako na huko hawako. Na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea kabisa hatompatia njia. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أيني مليو أميني msiwafanye makafiri kuwa ndio marafiki badala ya waumini Je, mnataka Mwenyezi Mungu awe na hoja iliyo wazi juu yenu? Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira Hakika wanafiki watakuwa katika tabaka ya chini kabisa motoni wala hutompate yeyote wa kuwanusuru. Illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima, isipokuwa wale waliotubu na wakatengeneza na wakashikamana na Mwenyezi Mungu na wakamtakasia dini yao Mwenyezi Mungu basi hao ni pamoja na waumini na Mwenyezi Mungu atakuja wapa waumini ujira mkubwa. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Mwenyezi Mungu hakuadhibuni mkimshukuru na mkamwamini na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupokea shukrani na ndiye mwenye kujua. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Mwenyezi Mungu hapendi uovu enezwe kwa maneno ila kwa mwenye kudhulumiwa. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا mkidhihirisha wema أو مكوفيشا أو mkiyasamehe ماوفو Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na muweza. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Hakika wale wanaomkataa Mwenyezi Mungu Nuh na mitume wake na wanataka kufarikisha baina ya Mwenyezi Mungu na mitume wake kwa kusema wengine tunawaamini na wengine tunawakataa na wanataka kushika njia iliyo katikati ya haya ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna adhaban muhina hao ndio makafiri kweli na tumewaandalia makafiri adhabu ya kudhalilisha. Walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima, na waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala wasimfarikishe yeyote kati yao hao watawapa ujira wao na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hakika wanafiki kwa ule unafiki wao wanadhani kuwa wanamkhadaa Mwenyezi Mungu mtukufu na wanamficha hakika ya nafsi zao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni yeye ndiye anayewahadaa wao. Basi yeye huwapururia kuwapa muhula na anawawacha mpaka wabobee katika maovu yao. Kisha ndiyo awahisabu kwa walioyatenda. Na hawa wanafiki wana dhahiri ya kuonekana na ya ndani ya nafsi zao. Yale ya kuonekana ni vile kuwa wakiinuka kwenda kusali, huinuka kwa uvivu, kwa unyong'onyo, na sala yao ni ria tu, kuonyesha, si ya kweli. Na ya ndani ni kuwa hawakumbuki kumtaja Mwenyezi Mungu ila kwa nadra, kwa tukizi. Na lau kuwa wanamkumbuka vilivyo, wangeliuacha unafiki. Na hawa wanafiki ni watu wanaotaradadi, wanababaika, kwenu hawapo na kwao makafiri hawapo katika kila hali. Na hayo ni kwa sababu ya udhaifu wa imani na udhaifu wa nafsi na kwa sababu ya kupotoka na haki. Na mwenye kuandikiwa kupotoka na Mwenyezi Mungu tangu hapo azali, basi huna njia wewe ya kumwongoa sawa. Hakika katika sababu za unafiki ni kuwa wanafiki wamewafanya watu wasiokuwa waumini kuwa ndio walinzi wao, marafiki zao, watawala wao na ndio wa kuwanusuru. Enyi waumini, yaacheni haya, muepukane nayo, wala msiwafanye makafiri ndio wa kukunusuruni, wa kukutawalini, mkawanyenyekea. Na hapana shaka yoyote mkifanya hivyo mnampa Mwenyezi Mungu hoja iliyo wazi ya kukuhojini. Mtakuja ingia pamoja na wanafiki na mtadhalilika. Kwani inakuwa hamfanyi utukufu wenu utoke kwa Mwenyezi Mungu na kwa haki na vitendo vyema. Hakika wanafiki kwa sababu ya unafiki wao watakuwa katika vina vya jahannam. Wao wako chini kabisa huko na daraja ya mwisho kabisa wala hutompata wa kuwanusuru wa kuwatetea na adhabu hiyo. Isipokuwa wale katika wao waliotubia na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na wakaungana naye yeye peke yake, na wakajitakasa, na wakaelekeza nyuso zao kwake, na wakatenda mema. Wakifanya haya basi, ndio wanakuwa miongoni mwa waumini. Watapata malipo ya waumini, na mwenyezi mungu mtukufu amekwisha waahidi waumini malipo makubwa duniani na akhera. Hakika mwenyezi mungu mtukufu hana litakalo kwenu ila mumuamini yeye na muishukuru neema yake. Mkiwa hivyo basi hampati adhabu bali mtapata malipo ya kheri na shukrani. Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kushukuria waja wake kwa vitendo vyema na ni mjuzi anajua hali zao zote njema na mbaya. Mwenyezi Mungu anawakataza waja wake wasiseme maneno maovu ila yule aliyepatwa na dhulma. Ni halali kwake kumshitaki aliyemdhulumu na autaje uovu aliyotendewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mwenye kusikia vyema maneno ya Na Nani mjuzi wa dhulma ya mwenye kudhulumu na atamlipa kwa kitendo chake hicho. Mkiadhihirisha mema miatendayo au mkayaficha au mkamsamehe anayekufanyieni uovu, Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa kufuata hulka yake mtukufu ya kusamehe na hali ana uwezo kamili. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mwingi mno wa kusamehe, mwenye kukamilika uwezo wake. Hakika wasiomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wanaotaka kufanya ubaguzi katika imani ya Mwenyezi Mungu na mitume wake na wanasema tunawaamini baadhi ya mitume sio wote hao wanawaamini wawapendao na wanawakataa wasiowapenda na hilo wajibu ni kuwaamini wote kwani imani haikubali kukatwa mapande mapande. Hawa wote ndio walioungama ukafiri wao ulio wazi. Na Mwenyezi Mungu amekwisha waahidi wao na mifano ya hao adhabu kali yenye kudhalilisha. Na ama wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala hawakumkanusha hata mmoja wapo kati yao. Basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atawalipa malipo makubwa kwa ajili ya imani yao iliyokamilika. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira kwa wenye kutubu na ni mwenye kuwarehemu waja wake.